watan wa asila sannan kuma ku tsarkake shi da ambato safiya da yamma sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya keɓance wasu lokuta waɗanda ya ayyana a ambace shi kamar bayan kammala salloli na wajibi da kuma kammala bayan an kammala wasu ibadu Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ambace ni a wannan wuri Allah maɗaukakin sarki ya umarni da ambace shi a cikin waɗannan lokuta don ya zama daɗi kan abin da Allah maɗaukakin sarki zai ba bayansa na lada <clears throat> da kyakkyawan sakamako Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin alkur'ani fa zai tu salata idan kuka kare sallah Laha, qiyaman wa qu'uda to ku ambaci Allah kuna a tsaye ne ko kuna a zanne wa ala ko kuma kuna a kwance ne ku dai ambaci Allah haka Allah maɗaukakin sarki ya ce a wata ayar fa idza qadaytum manasikakum idan ku kare wato ibadar ku ta haji fazkurullaha ka a aba'u ku ta ambatan Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku au da zikira ko kuma ma fiye da yadda kuke ambatan iyayenku shi wa ambatan Allah yana daukar cewa yana yana tafiya da ma'anar dukkanin yi wa Allah da'a wannan yi ma Allah da'a din wani abu ne da ka furta da harshenka ko kuma aiki ne da kai daga gabanka dukkanin da'a ga Allah madaukakin sarki tana da ma'anar wato zikiri ko tunawa da Allah madaukakin sarki kamar yadda zikiri da harshe da kuma zuciya yake da irin wannan ma'anar mumini na gaskiya kowane lokaci yana cikin tuna ubangijinsa babu ma kamar ba kamar ma irin waɗannan kalmomi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya mabawa umarni da su na talili wato la ilaha illallah wa tasbih da kuma tasbihi subhanallahi wa da kuma yin tahmidi godiya kenan alhamdulillah wa takbir da kabbara su ne Allahu akbar domin waɗannan nau'uka na jimloli ko kalmomi <clears throat> suna da saukin faɗi ga harshe a kowane lokaci babu wani wahala ka ce subhanallah babu wahala ka ce la ilaha illallah ko alhamdulillah ko allahu akbar ya ku bayan allah mafificin zikiri shine faɗin la ilaha illallah da kuma karatun alkur'ani mai girma wannan shine mafificin zikiri da allah maɗaukakin sarki ya sanya ma bawa ya tabbata manzon allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yake cewa khairu ma qultu ana wan nabiyina min qabli mafi alkhairin abinda na faɗa ni da sauran annabawa da Allah madaukakin sarki ya turo mu ga mutane shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan zikirin shine mafificin zikiri wanda Allah madaukakin sarki ya umarci annabawa da shi kanshi wannan annabi namu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su yawaita yi shi ya sa a mabambantan wurare wannan zikirin ya shahara manzan allah ya ce a yi shi a lokacin arfa ranar arfa yana daga cikin zikiri mafi girma da manzan allah ya ce a yawaita nanatawa wannan zikiri manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi wannan zikirin <clears throat> allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada kwatankwacin kamar ya yanta wato bawa goma a cikin zirar annabi ibrahim sannan kuma allah maɗaukakin sarki zai ba shi kariya daga dukkanin wani shaidani ba zai iya samun tasiri a gare shi ba <clears throat> har ya maraita ba na tun daga safiya zuwa maraice wanda allah ce ba wanda zai kai wannan wanda ya faɗi wannan kalma sau ɗari lada sai wanda ya faɗi kwatankwacinta ko kuma ya wuce shi <clears throat> wannan kalma da muka ji cewa la illallah babu abun bauta a bisa cancanta sai Allah shi kadai kuma baya da abokin tarayya mulki nashi ne kuma godiya shi ya cancanta a gode mawa kuma Allah mai iko ne ga dukkan komai wannan kalma tana da sharadi kuma tana da ma'ana tana kai matuka <clears throat> ba wai kawai ana ne ka furta ta ba da harshe shi kenan ka ce la illallah ka gama shi kenan kawai a ita wannan kalmar idan mun fahimce ta tana daga cikin kalma da allah maɗaukakin sarki ya sa musulmai suke yawan wato ambatanta a fili a cikin kiran sallarsu a cikin ikamarsu a cikin hudubobi duk ana ambatan wannan kalma wannan yana nuna mahimmancin da wannan kalma take ɗauke da shi na la'ilaha illallah ita kalma ce <clears throat> wadda malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki ya tsaye da sammai da ƙasai saboda wannan kalma <clears throat> sannan aka halitci dukkanin wata halitta a duniya don saboda wannan kalma don Allah ya ce wa ma halakatun jinna wani insa illa liya'budun ban halicci aljannu da nau'in mutane ba sai don kawai su bauta mani da haka saboda ita ce Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da littattafansa ga bayi sannan ya aiko manzanni zuwa ga bayin ita ce kalma ta musulunci ita ce kalma ta taƙawa, ita ake ce ma kalimatul ikhlas duka wannan kalma ce kuma ita ake ce ma urwatul wato wata igiya mai kwari wadda duk wanda ya riko da ita ba za ta tsinke ba da kuma wannan kalma da ita ce ake wato tsira daga kafirci kuma a tsira daga shiga wutar nama a gobe alkiyama duk wanda ya faɗe ta a wannan rayuwa ta mu duniya to jininsa da dukiyarsa sun haramta mana duk wanda zai ce la ilaha illallah ko da mutum da munafurci ya faɗi inda ya bayyana to ba za a yaƙe shi ba ana ɗauka shi matsayin musulmi sauran al'amuran shi suna ga Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya faɗe ta to haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya kare shi daga dukiyarsa da mutuncinsa a wannan rayuwa ta mu duniya amma wanda ya faɗe ta da ya ƙini ya tabbatar da cewa lalle ba wanda ake bauta mawa sai Allah shi kadai yana mai gaskatawa a cikin zuciyarsa wannan manzon Allah ya ce zai shiga aljanna kamar yadda ya tabbata a hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce inna Allah harrama 'alan nari lalle Allah ya haramta ma wuta man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajhullah kuma yana neman fuskar Allah da wannan furta kalmar da yi kenan wannan yana nuna ashe ta ita kadai baka san komai nata ba baka bin komai to bai tsayatar da kai daga wancan daga wancan sakamako mummuna da aka ambata sannan ta da gaskiya da sanin yadda take shine zai kai ka zuwa ka samu dace da ramar ubangiji a gobe da kiyama Allah samu dace ba haka ya ku bayan Allah mu sani cewa yana daga cikin wato sharadi ko kaiwa matuka ga wannan kalma ta la ilaha illallah ga wanda ya waɗe ta ya furta ta kuma da gaskiya to shi ne mutum lallai duk wanda ya furta ta to ya tsaye da sallah za a gaina sallah sannan kuma zai furta zakka zai yi azumin ramadan zai je hajji wato ziyarar ɗakin allah mai alfarma a lokacin aikin hajji idan allah ya ba shi iko kenan ashe idan mutum ya furta wannan kalmar sai kuma aka ga sabanin waɗannan abubuwan sai a ce to ba da gaskiya ya furta amma in an ga yana aiwatar da waɗannan ibadu sai a ce to lalle wannan da gaske ne ya furta wannan kalma kuma zai samu sakamakon wanda Allah maɗaukakin sarki ya tanadar ma wannan sakamako na gaskiya hakika za ka samu mutane da yawa sun furta wannan kalmar a yau amma kuma ba su yi tsaye da sallah yadda ya kamata ba su fitar da zakka ana fama da su hakika littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nuni akan dukkanin wanda bai yin sallah bai fitar da zarka wannan mutumin yana zama kafiri matukar dai koda ya ce la ilaha illallah koda ya ce ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah inda ba ya sallah bai fitar da zakka da sauran rukunin musulunci to lallai wannan furtawa tashi kadai ba ta tseratar da shi daga shiga azabar ubangiji to amma a yau za ka samu da yawa wasu sun furta wannan kalmar amma kuma suna sakaci da shanin sallah ba su yi sai sun ga dama ko kuma ba su yi duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sa ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito shi a cikin sa ingantacce manzon yake cewa bayan abdu wa bainal kufri wato tsakanin bawa da kuma kafirci tarku salati shine barin sallah wato yau a ce wannan bawa ne kuma ga sallah to idan bai ba koda ya furta ya ce shi musulmi ne baya sallah wannan yana nuna cewa bai yadda da musuluncin ba kenan cikin mafi girman aiki wanda bawa za a yi bayan furta wannan kalma shine sallah a kowane lokaci wannan sallah kuma ana yin sallah ta wajibi sallah ta asuba azhar la'asar magariba da isha'i waɗannan sune salloli na wajibi waɗanda suke tilas ne ga kowane musulmi da allah maɗaukakin sarki ya raya ya yi su yana kuma da lafiya sauran nafiloli waɗannan idan mutum bai ba ba a tuhumar shi ma'ana ba za a ce ya samu zunubi ba sai dai bai samu lada ba amma kuma wanda ya shi kuma zai samu lada a wanda ya na wannan nafila da haka wajibi ne wanda ya furta kalmar shahada kuma a ga cewa yana yin sallah da haka wannan kalma ta kalma ta tauhidi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin ayoyi guda biyu wanda yake ba da umarnin cewa waɗannan kalmomi su ne abinda za a hanga bayan mutum yana da awar shiga musulunci to a kalli wannan sallah Allah ya ce fa'in tabu wa kamu salata ɗannan mutane idan suka tuba suka tsaye da sallah wa ata zakata suka fitar da zakka fa kallu sabila to ku kyale su su yi kawai haka Allah madaukakin sarki ya ce a wata ayar fa in tabu wa aqamus salata idan suka tuba suka bai da sallah wa atawu zakata suka fidda zakka fa ikhwanukum fid din to ɗan uwanku ne a cikin addini to sai waɗannan ayoyi suka nuna cewa lallai ashe abinda za a lura idan za a ba mutum dama a ba shi dama bayan an mai tambayoyi na yadda yake gudanar da al'amuran shi to amma kuma yana tsaye da sallah to a kyale shi yana nan dai matsayin shi na musulmi matukar dai bai ta wannan sallah ba yana yin sallah to shi kenan wannan musulmi ne to amma in dai mutum bai yin sallah to kamar ya karya ita wannan kalmar ce kamar yana furta ta ne amma ba da gaske yake yi ba sannan kuma Allah ya bada damar cewa ko da an kama wasu ana tuhumar su da munafinci to idan dai aka tabbatar da suna yin wannan sallah Allah madaukakin sarki ce to ku sike su tafi amma kenan idan ba su to ba za a su ba sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce idan suna yin sallah to fa da fiddin sun zama yan uwanku a addini to idan ba su yi fuka bike nan ba zama yan uwa ba ya ku bayan Allah an tambayi babban malamin dan Wahab ibn ibn Adnan da kuma Al-Hasan al-Basri akan waɗannan da suke faɗar cewa wanda ya faɗi manzo Allah ya ce man qala la ilaha illallah da kalal janna duk wanda ya ce la ilaha illallah to zai shiga aljanna shi wannan kalmar yaya sha'anin yake shi al-hasan al-basri yace haka ne magana take amma ita wannan kalmar sai wanda ya faɗeta ta da yaqini kuma ya san sharuɗanta ya san ƙa'idojin da ke karya ta da kuma abubuwan da ke gyara ta da haka in ka ce la ilaha illallah kawai ka je kai ta ka? to bai nuna cewa kawai da kalar janna sai ke ka kiyaye ta idan ka ce la illallah sai a ga cewa kuma wannan la illallah din ta kiyaye ka daga aikata duk abinda Allah ya ce shi yasa ba wani malami yake cewa ta asil ila wa anta taqumu hubbuhu ka sa da kalla a batu innal muhimba liman yuhibbu muti'un to ai kana ta saban Allah kana ta cewa kuma kana son Allah na hubu ka sadiqan da son ka da Allah gaskiya ne Labatu. to da an kai mai da'a mana ba aka na ta saba mai ba innal muhibba liman yuhibbu lalle shi masoyi ga wanda yake so mutiun yana mai ɗa'a. dan ba zai yiwu ba a samu yaro yana kan gare mu uban shi kuma yace yana son uban shi yaro uba ya ce bari kaza yace baya bari kuma a ce kana son uban ka yace i eh. kaga wannan aikin shi na nuna kare shi shi yasa wanda ya faɗi la ilaha illallah to za a ga yana kiyaye wannan kalma ba zai fada ba cikin abubuwan da Allah ya haramta haka shi ma wa ibnu adnan da aka tambaye shi dangane da shin wannan kalma alaysa la ilaha illallah miftahul janna shin yanzu la ilaha illallah ba mabudi bane na aljanna kala bala yace tabbas haka ne mabuɗi ne na aljanna walakin mamin min miftahun illa lahu babu makawa kowane makulli da kuka sani to yana da haƙora. yana da haƙora da za a je wurin kwaɗar idan an je a buɗe shi yasa kowane kwaɗo kowane makulli da kwaɗan da yake buɗewa idan wannan kwaɗan aka zo da makullin shi sai ya buɗe shi malam ya ce fa'in ji ta bibitawu lahu asnan fataha idan ka zo da wannan makulli wanda yake daidai wato haƙoran shi sai ya buɗe ma wa illa idan ka ba haka ba lam yaftaha halaka ba zai buɗe maka wannan ba to ashe kenan ita wannan kalma tana da abubuwa da ke buɗe ta tana da abubuwa da ke kulle ta shi yasa musulmi in ya furta wannan kalmar to kuma akwai wasu abubuwa da ke ɓata ta kamar mutum ne ya yi wanka tas to kuma wannan wankan akwai abin da zai bata shi da zai aikata wani abu kuma sai bata wannan wankan to haka ita wannan kalmar take ta musulunci ba wai kawai da na ce la ilaha illallah shi da nake kawai duk abin da za aikata ai mutu ita aljanna ba haka abin yake ba E, kalma ce da ake furta ta a shiga aljanna amma idan ka kiyaye ka'idoji da sharuɗa na ita wannan kalma din da haka tana da mukullai makullai na da haƙora haƙoran nan kuma sai sun dace da wannan a wannan makulli sai wannan makulli ya bude wannan koba kenan shi wannan malami yana bayanin cewa haka ne kamar yadda ake wadi cewa man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna amma idan ya kiyaye abinda ita wannan kalmar take karantarwa ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah mu kiyaye ka'idoji da sharuɗa da Allah maɗaukakin sarki ya gindaya mana a cikin wannan addini namu mu kasance cikin ahalin wannan kalma ta la ilaha illallah kuma mu kasance cikin ahalinta na gaskiya muna roƙon Allah ya sanya mu cikin ahalinta na gaskiya Allah maɗaukakin sarki na cewa kul ya ahalin kitab ya ku ahalin kitab ta'alau ila kalimatin ku taho zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa ku. idan muka wade ta mun zama ɗaya mu da ku ita ce Allah na abuda illallah shaka da mabauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kuma kada mu shirka da shi da komai wala ya yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada mu riki sashen mu da sashi ya zama abin bauta ba Allah ba Allah madaukakin sarki yace fa in wallau idan suka bijire fa qulu shahadu bi anna muslimun kaga masa cewa to ni wala mika wuya ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace ita wannan kalma waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqlihi la'allahum yarji'un sai Allah ya sa wannan kalma ta zama mai wanzuwa <clears throat> tun daga lokacin annabi Ibrahim sai kalmar ta ci gaba da wanzuwa har zuwa ran tashin alkiyama ita wannan kalma ita ce kalmatu la ilaha illallah duk wanda ya furta wannan kalmar ya zama musulmi amma kuma kana iya furta ta yanzu in an jima kuma kai wasu ayyuka za su bata ta da haka ba kawai dan mutum ya ce la ilaha illallah ba ya zama musulmi duk abin da zai aikata shi kenan sai ya shiga aljanna wannan shine kuskuren da da yawa daga cikin musulmi suke yi tabbas manzon Allah ya faɗi waccan magana man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna amma idan ya kasance ya faɗi wannan kalmar ya kuma kiyaye wannan kalmomin shi yasa ai kafiri ba dama ba zai shiga aljanna ba musulmai cikinsu ne za su shiga aljanna amma musulmi yanzu duk musulmin da ya zo duniya zai shiga aljanna ba haka abin yake ba a wanda ya bi abin da allah yake so zai shiga aljanna wanda kuma bai bi ba ba zai shiga aljanna ba shi yasa malamai suke kawo wata qadiyya babba babbar alama ta abinda manzon Allah ya faɗa ya faɗa ma wato diyarsa ita ce Fatimatu Zahra manzon Allah yake cewa ki tambaye ni duk da kike so a nan duniya amma fa ma uguni anki min Allah shay'a ba zan miki amfanin komai ba a gobe da kiyama mana idan ta bi shi ba manzo Allah ya ce idan bata bi shi ba to babu abin da zai mata a gobe da kiyama shi yasa akwai wasu ƴaƴa ne na annabawa amma ko ba za shiga aljanna ba akwai wasu kuma ƴaƴa ne ba na annabawa ba kuma za shiga aljanna saboda me saboda sun bi da'awar shi wannan annabin kenan ashe ita wannan kalmar abin da take nunawa shine ka tsare dokoki da kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kalmar shahada idan mutum ya furta ta ba shi kenan da ya furta ba ya gama hmm, sai kuma ya tsare abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce a tsare kanta wannan ita ce kalma ɗaya-ɗaya wadda idan mutum ya furta ta malamai suka ce ko da bai taɓa sallah ba a wannan lokaci kuma ya mutu ya koma ga Allah Allah zai sashi aljanna wannan yana nuna fa'ida da falalar wannan kalma da take tattare da ita to amma duk da wannan falalar da take da ita idan ka furta ta kuma ka je ka karya ta to shi kenan ka tashi aiki shi yasa aka ce kada yi shirka idan yi shirka ka karya kalmar kenan wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da shi yake faɗa masa domin shi manzan Allah ba zai shirka ba amma Allah yana faɗi manzon Allah ne don sauran mabiya su sani cewa idan har Allah ya tsawatar da manzon Allah to ina kuma ga mu Allah madaukakin sarki ce wa laqad uhiya ilayka wa illal ladhina min qablik hakika mu muke wayi a gare ka da waɗanda suka zo kafin kai la in ashrakta da ka kuskura kai shirka da la ya batanna amaluka da duk aikin ka ya rubi wala takunanna min al-khasirin da ka kasance cikin waɗanda za su yi asara a gobe da kiyama yanzu manzon Allah Allah yake faɗi ma wannan magana to don Allah kai ya za ka kai shirka ka sha ai kaga duk wanda ya je da shirka a gaban Allah gobe kiyama dama babu shi ba rama ubangiji shi yasa Allah ya ce duk wanda ya shirka ya mutu yana shirka ya je ga Allah to shi wannan magana rahama wurin shi babu ita duk wani ceto da kuke ji ai za a ceci kaza za a yi maka za su sauci wallahi baya cikin wannan shi yasa duk abin da za ka yi na zunubi kai kokari kada ya zama shirka ne amma Allah ya ce duk abin da za ka yi ba shirka ba in Allah ya ga dama ko zunubin ka ya kai sama da ƙasa in dai ba shirka ba ne ba kana tauhidi to in Allah ya ga dama sai Allah ya kafarta maka ka tai aljanna wannan wannan wato mashi'a ce ta ubangiji amma idan akwai shirka ciki ba ka shiga cikin wannan mashi'a ta ubangiji shi yasa mafi girman zunubi da ake saba ma Allah da shi shine shirka yan uwa musulmi mai kokari mu kaurace ma duk abin da yake shirka ne domin yana sa aikin mu ya lalace kuma yana sa mai asara a gobe alkiyama Allah ka raba mu da asara a gobe alkiyama wannan ita ce fasara hutuba da muka ji da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aikata abin da yake na daidai da kuma kokarin kiyaye wannan kalma Allahumma iddal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك علمنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا